Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի հաշվետվությունը 2015 թվականի կատարած աշխատանքների մասին։ Արցախում գյուղատնտեսության զարգացման պետական քաղաքականության կարևոր ձեռքբերումներից է ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության հիմնադրամի ստեղծումը, որն իր լայնածավալ գործունեությունը վերսկսեց 2017 թվականի վերջին նոր թափ հաղորդելով զարգացման տեմպերին։ Հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը փետրվարի 5-ին հրավիրեց Մամլո Ասուլիս եւ լրագրողներին տեղեկացրեց, թե հիմնադրամը ինչ աշխատանքներ է կատարել 2015 թվականին եւ ինչ ծրագրեր կիրականացնի 2016-ին։ Ողջունելով Անդրադառնալով լրագրողներին պարոն Բախշյանը նշեց, որ 2015 թվականին հիմնադրամը շարունակել է ԼՂՀ գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագրերից բխող քաղաքականության իրագործման միջոցառումները, որոնց նպատակը երկրի բարենային ինքնաբավության, անհրաժեշտ մակարդակի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի լրիվ օգտագործման ապահովումն ու գյուղատնտեսությունում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման խրախուսումն է բարեգործության ապահովման ռազմավարական ծրագիրն իրականացնելու գործում անչափ կարևոր է գյուղատնտեսության դերը։ Եվ ինչպես գիտեք, Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից այն երկրորդ անգամ եւս հայտարարվեց որպես ռազմավարական ճյուղ եւ ներառվեց կառավարության գործնեության ծրագրի մեջ։ Հիմք ընդունելով այդ ծրագիրը կառավարությունը այս տարիների ընթացքում գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով լուրջ ներդրումներ է կատարել գյուղատնտեսության ոլորտում եւ որպես արդյունք տարես տարի ավելանում են գյուղատնտեսության մթերքների արտադրության ծավալները եւ համախառն գյուղատնտեսության արտադրանքը 2007 թվականին 23 միլիարդ 800 միլիոն դրամից 2015 թվականի նախնական տվյալներով հասել է շուրջ 62 միլիարդի, այսինքն շուրջ 3 անգամ աճ կա։ Մեր կողմից ամփոփվել է 2008-2015 թվականի հիմնադրամի կողմից իրականացված աջակցությունը, այն կազմում է շուրջ 32 միլիարդ դրամ որից գերակշիռ մասը 72%-ը կազմում է հիմնադրամի կողմից հողակի տրված փոխհարությունները գույքային եւ դրամական տեսքով։ Շահառուները ընդհանուր թիվը կազմում է 37000 անց՝ ֆիզիկական եւ իրավաբանական։ Հիմնադրամը շարունակել է գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագրից բխող քաղաքականության իրականացումը, որի նպատակը երկրի բարենային ինքնաբավարարության անհրաժեշտ մակարդակի, տարածքների համաչափ զարգացման, հողերի լրիվ օգտագործման եւ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման հրախոսումն է։ 2015 թվականին, ինչպես մյուս տարիներին, իրականացվել է հողագործության բնագավառի աջակցություն, անասնապահության, լիզինգային կարգով գյուղտեխնիկայի տրամադրման, վերամշակող կազմակերպությունների աջակցություն, ինչպես նաև այլ ծրագրեր։ Այդ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրներն են հանդիսանում պետական բյուջեից հատկացվող գումարները, Արցախ Roads Investment ընկերության տրամադրված փոխհարությունները, որոնց թիրախան տրված է Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանը։ Իդեպ նշեմ, որ Արի ընկերության հետ համագործակցությունը համարում ենք հիմնադրամի կայացած համագործակցություններից մեկը։ Ինչպես նաեւ ֆինանսավորման աղբյուր են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գրեթե բոլոր արևտրային բանկերը, բոլորի հետ համագործակցում ենք եւ ստանում եք վարկեր, հետո տրամադրում փոխարոցությունների տեսքով հողօգտագործողներին։ Հանրապետության հողօգտագործողներին տրամադրած փոխարոցությունների գումարները ըստ ծրագրերի հետևյալն են։ 2015 թվականին իրականացվել է 6 միլիարդ 42 միլիոն դրամի չափով աջակցություն, որից 364 միլիոն արժեքի մասնակի սուբսիդավորում, 1 միլիարդ 263 միլիոն ուղակի առողջարկ, 57 միլիոն անհատույց աջակցություն, 155 միլիոն ցեսիայի դիմաց վճարումներ եւ 3 միլիարդ 912 միլիոն հիմնադրամի կողմից տված փոխհարություններ։ 2015 թվականի համեմատ 2014 թվականի գրեթե բոլոր աջակցությունների գծով նկատվել է նվազման միտում։ Բացառությամբ ուղակի առողջարքի, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 79%-ով։ Դա մեր կողմից գիտակցված քաղաքականություն է, այսինքն պարտանյութերի սերմերի հաշվի առնելով, որ դա շուկայականից անհամեմատ շատ ցածր գներով է տրամադրվում, որոշում է կայացվել, որ այսուհետ եւս տրամադրվի միայն առովաճարքի պայմանագրով, այլ ոչ թե փոխառություններով, ինչպես եղել է նախկինում։ Դրա մարել աճը ողակի առովաճարքին ավելացել է։ Աջակցության գումարի նվազման վրա այդպիսի գործոններ են ազդել ինչպիսիք են 2015 թվականում աննախադեպ բարձր բերքատվությունը, ինչը հնարավորություն է տվել հողօգտագործողներին իրանց եկամուտով շարունակել 2016 թվականի բերքի տակ աշխատանքները, ինչպես նաև հիմնադրամի սև ցուցակում հայտնված այն վարկառունների, որոնց հանդեպ կոշտ քաղաքականություն է դրսևորել եւ որևէ աջակցությունից նրանք այլևս չեն օգտվելու։ 2015 թվականի իրականացված աջակցության 65%-ը կազմում է, ինչպես նշեցի, փոխառությունների տրամադրման միջոցով իրականացված աջակցությունը։ Հաշվետու տարում ստիպված ենք եղել դատարանի միջոցով բառնագանձման հայցերով դիմել դատարան, որպեսզի նախկինում տրամադրված փոխառությունների ժամկետանց վերադարձելիությունը ապավելու հարցում։ Ընդհանուր առմամբ 2010-15 թվականի ժամանակահատվածում հիմնադրամի կողմից ԼՂ ընդհանուր իրավասության առաջի Ացյանի դատարան ներկայացվել է 784 հայցային դիմում ընդհանուր 1 միլիարդ 383 միլիոն հայցագնի չափով։ Գանձվել է դատական կարգով հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով 354 միլիոն դրամը, որը կազմում է ընդհանուր ներկայացրած դատարանի հայցապահանջի 25.7%-ը։ Ինչպես նշեցի 2015 թվականի ծրագրային էլ նվազմամիտում է նկատվել հողագործության անասնապահության, միայն աճը կազմել է լիզինգային կարգով գյուղտեխնիկայի տրամադրման, ինչը բացատրվում է 2015 թվականի 20 գերմանական Deutsche Farm ընկերության տրակտորի ներմուծման եւ տրամադրման, ինչպես նաեւ 10 հատ կամբայնի տրամադրման մնացած բոլոր գոչություններով նկատվել է նվազմամիտում։ Ի հակառակ դրան 2015 թվականի հիմնադրամի կողմից կատարված աշխատանքի եւ կիրառված անհրաժեշտ իրավակազմակերպչական գործառույթների շնորհիվ գրանցվել է փոխհարությունների եւ ֆինանսական պարտավորությունների մարման աննախադեպ ցուցանիշ։ Հանրապետության հողօգտագործողներին ու գյուղատնտեսության բնակավարի ֆերմերները հիմնադրամի հանդեպ իրենց պարտավորությունները կատարել են շուրջ 4 միլիարդ դրամի չափով։ Նման ցուցանիշ որևէ տարում չի գրանցվել հիմնադրամի գործունեության մեջ։ մեջ Բացի դրան մեր կողմից այդ հաշվանցումների իրականացման գործառույթում մարվել է նաև մեքենատրակտորային կայանների ինչպես հիմնադրամի ենթակայության տակ գործող այնպես էլ մասնավորների դեբիտորական պարտքերը, ջրային տնտեսության պարտքերը, հարկերի տեսքով պետբյուջե մուտք է գործել հիմնադրամի կողմից վճարվել է 256 միլիոն դրամ հարկ։ Կիրառելով վերջնական արդյունքի խրախուսման սկզբունքը եւ փոխհարությունների հետ վերադարձման գործընթացում պարտավորությունների բնամթերային արժեքով մարելու մեխանիզմը, փողոդակդարձողներին արտադրված բերքը հիմնադրամը մտերել է շուկայականից 30-ից 40 դրամից ավելի։ Եվ այդ համանած մթերային գինը Հայաստանի Եվրատնտեսական միությանը անդամակցելով ֆոնի վրա իր դրական վճռորոշ ազդեցությունն է թողել Արցախում հացահատիկի գների անկումը կանխելու գործում։ Հիմնադրամի գործնեության եւ ԼՂ կառավարության վարացագրարային քաղաքականության շնորհիվ 2015 թվականի հանրապետության հողօգտագործողների համար ապահովել է բարձր լրացուցիչ եկամուտ մոտ 4-ից 4.2 միլիարդ դրամի չափով, հաշվի առնելով որ 120.000 տոննա հացահատիկ է մթերվել հանրապետությունում, իսկ 30-ից 40 դրամ բարձր գինը ստացվում է թիվ, որ 4 միլիարդից ավելի գումար օգտագործողները հավելյալ եկամուտ է ապահովել այդ քաղաքականության շնորհիվ։ Ընդհանուր առմամբ 2015 թվականի հիմնադրամի կողմից մթերվել է շուրջ 7000 տոննա ծորեն, 8000 տոննա գարի եւ 770 տոննա եգիպտացորեն, ինչը բացի վերենշված տնտեսական նշանակությունից ունի նաեւ կարևոր ռազմավարական արժեք եւ անձեռմխելի պաշար է հանդիսանում մշտապես պատերազմական իրավիճակի սպառնալիքի տակ ապրող մեր հանրապետության համար։ Ենթաշրջանային զարգացման ծրագրերի իրականացման գործընթացները շարունակվում են։ Այդ ծրագրերի մեջ առանձնահատուկ նշանակություն ունի Արաքս ծրագիրը։ Հիմնադրամի ենթակայության տակ ստեղծվել է Արաքսի Հովիտ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն իր գործնեությամբ պետք է առանց քանդիսանա լայնամասշտաբ միջոցառումների իրականացման գործում։ Այս ծրագրի իրականացման համար կարևոր նշանակություն ունի Արաքս Ֆրուտ ընկերության կողմից հիմնված տոմատի գործարանը, ինչպես նաև հիմնադրամի ամենամյա գործնեության Հանրապետության կարևոր ուղղություններից են նաև գյուղտեխնիկայի պարկի թարմացման եւ վերազինման աշխատանքները։ 2015 թվականին հիմնադրամը կազմակերպել է գյուղտեխնիկայի աճուրդ, սակայն ֆերմերների կողմից ոչ մի հայտ չի ներկայացվել։ Պետական աջակցությունների, գյուղի աջակցության հիմնադրամի եւ հողօգտագործողների տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ 2015 թվականը բերքարար տարի էր, ասաց Աշոտ Բախշյանը, ավելացնելով, որ մեր հողօգտագործողները պետք է տեղեկացված ուղղված լինեն գյուղատնտեսության միջազգային փորձին։ Ինչպես նախորդ տարիներին 2015 թվականի եւս հիմնադրամի միջոցով իրականացվել է մի շարք ենթաշրջանային զարգացման ծրագրեր։ Արաքսի հովտի ծրագիրն է շարունակվել Թալիշի ծրագիրը եւ պատահական չէ, որ ենթաշրջանային ծրագրերը հենց մեր կողմից նախընտրում է իրագործել սահմանամերձ շրջաններում։ Շարունակվել է նաեւ Ամարասի հովտի եւ Ասկերանի շրջանի գյուղամերձ սեփական շնորհված տարածքների մշակումը։ 2015 թվականին հիմնադրամի միջոցով մեզ տրամադրված հայ մեծ բարերար Էդուարդո Էրնիկյանի կողմից 14 հատ անձրևացման համակարգերը, որոնք լուրջ նախադրյալներ են ստեղծում բարձր բերքի ապահովման համար, 3-ը տեղադրվել են, 2-ը Թալիշի շրջանում, իսկ 1-ը Ակնա կոչվող տեղամասում եւ արդեն արդյունքները ակնհայտ են ավելի քան 2.5-ից 3 անգամ բերքատվության աճ ի համեմատ ակոսային ռոռոկման տարբերակից մնացած 11-ը մեր կողմից այս տարի եւս, եթե լիզինգային կարգով դրա ցանկությունը հայտնած ֆերմերներ լինեն, մենք օժանդակենք, որ 11 հատ անձրևացման համակարգը եւս տեղադրվի։ 2015 թվականին մեր կողմից մեքենատրակտորային կայանները հիմնադրամի ենթակայության տակ գործող առաջին անգամ դրվել են բաց աճուրդի, բաց աճուրդի 3 լոտի տեսքով Խրամորթի համայնքում գտնվող ագրոտնտեսություն թիվ 1-ը Սոս համայնքում Մարտունու շրջանի գտնվող M մեքենատրակտորային կայանը եւ Մարտակերտի քաղաքային համայնքում գործող Մարտակերտի մեքենատրակտորային կայանը։ Աճուրդը մեր կողմից կազմակերպվել է սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, սակայն որևէ հայտ չի եղել։ Լիարժեք հայտ մենք դիտակցված դրել ենք ամբողջ մեքենատրակտորային բազան, որբիզի առանձին-առանձին գյուղ տեխնիկա չվերցնվի եւ այդ որպես առանձին տնտեսական միավոր պահպանվի։ Այդ պայմաններով որևէ հայտ չի եղել, այդ գործընթացը կշարունակվի նաեւ 2016 թվականի բերքահավաքից հետո։ Ընդհանուր առմամբ հիմնադրամը կարևորում է եւ 2015 թվականի դրա վերաբերյալ էլի աջակցության մեծ մասնաբաժինը անկել է վերամշակող արտադրությանը, քանի որ հումքային արտադրությունը պետք է տեղը զիջի վերամշակող արտադրությանը։ Ունեք որոշ ձեռքբերումներ Մարտունու շրջանի թղավարտ համայնքում գործում է արդեն իսկ ձեթի գործարանը, որը 1000 տոննա արտադրանք է թողարկում արևածաղկի մասով, իսկ տարիներ առաջ մոտ 1100 տոննա մենք արտասահմանյան երկրների տներից ենք ներմուծում այդ ձեթը։ Հիմա լրիվությամբ պահանջարկը գրեթե ձեթի մասով կարելի է համարել լուծված։ Նաև ունենք մի շարք այլ վերամշակող կազմակերպությունների, պտուղ բանջարեղենների վերամշակման, թռչնամիսի արտադրության, մսի արտադրության Իրականացվել է 2015 թվականին նաև վերահսկողության ծառայության կողմից մոնիտորինգ 4 միլիարդ 120 միլիոն տրամադրած փոխառությունների չափով, արդյունքում հայտնաբերվել է 529 միլիոն դրամի չափով թերություններ, որոնք կազմում են իրականացված մոնիտորինգի 13%-ը։ Այն դեպքերում, երբ արևտրային բանկերից վերցրած վարկերը, որոնք հիմնադրամը սուբսիդավորում է, եթե արձանագրվել են ոչ նպատակային վարկերի օգտագործում կամ սահմանված բիզնես պլան Հայաստանին ոչ համարժեք տվյալներ մեր կողմից սուբսիդավորումը դադարեցվել է մնացած մասով գործերը ուղարկվել են ինչպես նշեցի ընդհանուր իրավասության առաջինի դատարան որոշ դեպքերում էլ նաև դատախազություն Աշոտ Բախշյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին իսկ իմ այն հարցին թե Պարոն Բախշյան նշեցիք որ 2015 թվականին յուղտեխնիկայի աճուրդ է կազմակերպել սակայն ոչ մի հայտ չի ներկայացվել Այնուհետև շարունակեցիք, որ աջուկ կկազմակերպեք նաև 2016 թվականին։ Արդյոք փորձել եք ողջել, որոնք են պատճառները, որովհետև բյուտեխնիկան դա կարծում եմ ֆերմերի սիրտն է, որը պիտի ունենա եւ նույն ձևով կկազմակերպվի, որ դարձյալ անպատասխան մնա։ Պատճառը միանշանակ հայտնի է, մեր ոչ թե գները մեր կողմից երբ հայտարարվեց այդ գործընթացի մեկնարկը շատ ցանկացողներ եղան հետո երբ հաստատվեցին պայմանները որ պիտի 10% կանխավճար մցնվի իրանց միջոցների հաշվին անտոկոս 10 տարի մարման ժամկետով տրամադրվի այդ կանխավճարի չափը բոլորի մտահոգեց նաև որ իրանք ուզում էին մի մաս տեխնիկան վերցնել մի մասը ոչ բնական է որ ուզում էին վերցնել այսպես կոչված նորերը եւ լավ վիճակում գտնողները իսկ հաշվի առնել ստանելով արայտեխնիկան ժամանակին, երբ ներեն կրել, սուբսիդավորված է եւ շուկայականի ցածր գնով է, բնականաբար պետք է այդ ամբողջ զանգվածը վերցնել, կրկնում եմ որպես տնտեսական միավոր մնա, քանի որ այդ MTK-ների գործառույթից այս տարիների իրականացված բոլորը գոհ են։ Մեծ մասամբ, որ իրանց արժե պարտականությունները կատարել են եւ այդ հանձի եւ հերկի ժամանակ այնքան հերթերակոտակում մեր ենթակայության տան գործող MTK-ներին, բայց չէ որ կա նաև 4 հատ մասնավոր մեքենատրակտորենկայան, որը ստեղծվեց ելի հիմնադրամի աջակցությամբ։ Քաղաքականությունը մեկն է մեր կարծիքով այն գործառույթները, ընդհանրապես ինչը հնարավոր է անել մասնավոր հատվածը պետք է տեղափոխել մասնավոր հատված պետական այդ պահելը միայն կարճաժամկետ ազդեցությունը կարողա թողնի եւ ճիշտ է եղել պետական ընտեկաների ստեղծումը այն առումով որ այն ժամանակ որևէ մասնավոր նման ցանկություն չի հայտնել պետականը պետք է ստեղծի իր շահութաբերությունը ապացուցվի որ հետո մասնավորեցվի դա կարծում եմ շուկայական հարաբերությունների պայմանն է Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Արուխ Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։